ciu cocino au ovo aperis unue. La scienzo iam de longe enigmumas, kiel la plei fruai reptilioi, cae birdoi, en mondigis sian idaron. Nun existas novai ecconoi pritio. Cio aperis unue, ciu cocino au ovo? Tio estas demando pri kiu la natur scienzo havas mirindan problemon. Regas pato. Cocino cae ovo estas condicio unu por la alia. Unu ne povas esti sen la alia. El kiu eliru cocino, se ne el ovo. Au inverse, kiu demetu ovon, se ne cocino cocino au ovo, pritio eblas passie disputi. Celc iu, malgrau tio, donas al si simplan respondon. El evoluzia vit puncto, ovoi, estas pli agiae ol hodiauai cocinoi. Iam dinosauroi demetis ovoin. Lautio compreneble la ovoi unue aperis. Set tio ne estas solvo, char la problemo estas nur shovita, cae la nova demando estas same mal simpla cie la mal nova. Cio al venis unue? Ciu dinosauro au ovo? Aliai restas cela coc ovo, sed for schwebas al filosofiumado. La unua kokino de la mondo, lautio devas esti el glitita el ovo ciu estis demetita de besto, ciu laudifino, ancorau ne estis cocino. Sed ancao tio ne conducas al progresso, char tiu ovo ja unue aperis, sed gi ne estis demetita de cocino, do gi ne estis stricta sense vera cocovo. Ciu ovo appartenas pli al cocido au pli alla patrino? Ien gi de nove, la pato. Geos ciencistoi el Nanjing en Cinio, cae Pristolo Anglio, nun tushas la demandon, ie pli frua e poco. Char unu afero restas ciam condicio, nome, che ovo demetantai estagioi elvenas mem el ovoi. Tiun contexton nun pridubas las ciencistoi. Ili scanis fossilioin, cae analisis la genoin de quindec unu el mortintai, cae de dudec nau ancora existantai bestai specioi, ciui enmondigis, au ancora enmondigas, sian idaron parte vivante, au parte en malmolcelai ovoi kiel ili raportas en faca periodaggio, la generado estas unu flanque pli flexebla ol pensite. Ce multai bestai spezioi alternis fasoi, dum ciui ili demetis ovoin, cun fasoi, dum ciui ili nascis sian idaron vivante. Cai aliflanque, la plei fruai reptilioi, birdoi cae suciuloi nascis vivantain idoin. La pra pra pra antauloi de la hodiauai cocinoi do ne demetis ovoin. Tiel la cocino ovo problemo ricevas novan varianton de solvo. Cae la esploristoi crome tiel rompas cutiman supposon pri la evoluzio char ovoi estas consideratae ciel slosilo por la successo de reptilioi, birdoi cae suciuloi. Ili ciui devenas evoluzie el comuna origina spezio, ciu iam trovis voion al sen aqua generado, ciu estis alia, olce fischoi, cae ce plei multai amfibioi. Tiu pasio estis successa, laula gis nuna supposo, tanque al malmol celai ovoi, kiwi anstatauis la lagetoin por fraioi. Nur pli mal frue, quelcae el ili transiris al vivanta nasco maniero. Set laula nova stutajo tio tiel ne estas giusta. Decida por la el iro el la aquo estis alia atingo procrastina nascon, gis regis favorai mediai condicioi por la idaro. Do ne estis la ovo. Tio eble ne convincos coccino ovo puristoin, set la comenzo definitive tiel ne estis ovo. ali aliflanque stricta sense en la comenzo ancaune estis cocchino la respondo pri la coquino ovo problema tiel estas plei versaine nec nec